камера переполнена чиновниками и высокопоставленными лицами. Они в предвкушении зрелища и банкета. Поэтому здесь я заканчиваю свой рассказ. Я могу только повториться. Смерти нет. Жизнь – это дух, а он не может умереть. Только материя умирает, чтобы раствориться в новые формы, которые с течением времени рассыпаются в прах. Только дух выживает и продолжает развиваться, стремясь к свету. Все. Конец. Но ну что же дальше? Не бойся. Я всегда буду рядом с тобой. Кем буду я, когда стану жить снова? Я хочу. Нет, я просто жажду знать это. В этой страшной темнице как молитву. Я вспоминаю легенду о полночном экспрессе, что проносится мимо, разрезая лучом своим тьму. И если хоть на мгновение он коснется меня своим ласковым светом, я стану свободным. Так мелькни же, мелькни луч надежды, стонет, стонет моя душа. let the midnight special shine a heavy loving light on me. When you get up in the morning, when that big bell rings, you go to marching to the table. Be the same damn thing, not to walk around the table. There's nothing in my pain. Never said a thing about. Living with the man, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine an ever-loving light on me.